Uz Allahovu dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koje je veliki istaknuti islamski učenjak Abdul Ghani Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala spomenu u svojoj vrijednoj knjizi Umdetul Ahkam min kalami khairil enam. Tako u desetom hadisu autor kaže Ana Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله Dakle, prenosi se od Ajše radijallahu anha da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bio je zadovoljan, divio se davajući prednost desnoj strani prilikom obuvanja obuće, češljanja, kupanja, odnosno otklanjanja nečistoće i prilikom svih postupaka. Kaže Aisha radijallahu anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bio je zadovoljan i to ga je divilo da otpočne s desnom stranom prilikom obuvanja obuće, češljanja, kupanja, odnosno otklanjanja nečistoće, otklanjanja onoga zbog čega ne može da obavi namaz i prilikom svih postupaka. Ovaj hadis zabilježili su imami Bukharija i Muslim, kako je sam autor, rahimehullahu ta'ala, Abdul Ghani al-Maktisi, rahimehullahu ta'ala, uslovio da u ovoj svojoj zbirci spomene hadise koje su zabilježili samo Buharija i Muslim, odnosno na isti način zabilježili ono što je poznato da se zove kao mutefakun alejh. Tako je Imam Bukhari, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis zabilježio u svome sahihu u knjizi o abdestu, u poglavlju Otpočinjanje s desnom stranom kod abdesta i kupanja. Otpočinjanje s desnom stranom kod abdesta i kupanja. I nama je dobro poznato da one dijelove, parne dijelove tijela koje peremo prilikom uzimanja abdesta da je od sunneta da se prvo peru desni, desni jeli parni dijelovi tijela, odnosno kada peremo ruku, da peremo prvo desnu ruku, pa onda lijevu, kada peremo nogu, noge, da peremo prvo desnu nogu, pa onda lijevu, jeli i slično. I zabilježio je na mnogim drugim mjestima, imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis. Imam Muslim, zabilježio je hadis u svome sahihu, u knjizi o čistoći, kako imam Nevi, rahimehullahu ta'ala, naslovio poglavlje, po vjerovjesnikova sallallahu alaihi wasallam ljubav prema, prema desnoj strani. Odnosno, koliko je vjerovjesnik alaihi salatu wasallam volio davati prednost desnoj strani. Mimo Buharije i muslima ovaj hadis zabilježili su i četverica autora sunena, dakle poznati Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i Ibn Mađe, dakle ovaj hadis zabilježen je u šest poznatih hadijskih zbirki, poznatih pod nazivom Kutubu Sitte. Ovaj hadis kao što vidimo prenosi nam naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, jedna od supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, nju su krasile brojne odlike, posebnosti, a zasigurno jedna od tih je što je bila supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, što ju je najviše od svih drugih svojih supruga vjerovjesnik alihi salatu wasalam volio, što ju je oženio po naredbi uzvišenog Allaha i također zasigurno jedna od njenih posebnosti odlika je i ta što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio kod nje, na njenim grudima. Dakle, kada je Allahov poslanik alihi salatu sam umro, otišao sa ovoga svijeta, nalazio se kod Ajše radijallahu ta'lanha u njenoj kući, u njenom danu i ležao je u njenom, njenom krilu. Bila je, kako se kaže u hadijskim knjigama, knjigama koje govore o biografijama prenosilaca hadisa, kaže se da je bila najučenija od svih supruga Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, prenijela je ogroman broj hadisa vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasalam, i također ona otišla je sa ovoga svijeta, preselila na bolji svijet 58. godine po hijđri. Aisha radijallahu anha obavještava nas u ovome hadisu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam davao prednost desnoj strani prilikom obuvanja obuće, prilikom češljanja, čišćenja, uzimanja abdesta, kupanja i dakle svih svojih poslova. Aisha radijallahu ta'alanha, koja je bila supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, najbolje ga je i poznavala, dakle za razliku od drugih žena koje mu nisu bile supruge, kao što nam je poznato, i druge supruge Allahovog poslanika, alihi salatu sam, prenose određene hadise, iz čega dakle vidimo jeli, i da su i one prenesile od njega ono što nije bilo poznato inače jeli, uh, e, onima koji nisu bili tako bliski Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa nas ovdje u ovom hadisu Aisha radijallahu ta'lanha obavještava da je čak dakle u određenim E, segmentima, određenim detaljima, Allahov poslanik alihi salatu wasalam davao prednost desnoj strani, dakle u tim detaljima koje nisu mnogi poznavali. Pa kada bi se kupao Allahov poslanik alihi salatu wasalam od dženabeta ili e, za druge prigode, kupao bi se na takav način što bi dakle davao prednost desnoj strani tijela. Prvo bi pravo desnu, desnu stranu tijela pa lijevo i također jeli, kada bi uzimao abdest, kada bi se češljao, kada bi oblačio jeli, odjeću ili obuću i slično. Kaže se u arapskom jeziku da desna strana ima značenje, ima značenje bereketa. Da, desna strana ima značenje bereketa, pa kao da onaj koji daje prednost desnoj strani, a nama je poznato dakle iz E, propisa naše lijepe vjere dini islama da se desna strana e, njoj daje prednost kod e, pohvalnih dijela, kod dobrih dijela, dok se dakle dijelima koja nisu lijepa, kod njih se daje prednost lijevoj strani, kao što je, na primjer, jeli slučaj kod čišćenja kada se osoba čisti nakon obavljene fiziološke potrebe da jeli čisti se lijevom rukom, a ne a ne desnom rukom. Kada je li izlazi se iz džamije da se izlazi izlazi lijevom nogom prvo pa onda desnom za razliku od je li kada se ulazi u džamiju tada se ulazi desnom nogom je li pa onda lijevom i slično. Dakle, pa onaj koji daje prednost desnoj strani kod tih svojih lijepi hajirli dijela kao da time jeli, želi postići bereket i dakle kako pojedini tako i razmišljaju da se doista prilikom činjenja dobrih dijela i odpočinjanjem sa desne strane kada je to moguće da se time ako Allah da i postiže bereket u tim u tim dijelima. Vidimo dakle iz ovog hadisa da se dijela razlikuju po vrijednosti. Pa je vjerovjesnik sallallahu ve sellem jednim dijelima bio zadivljen za razliku od drugih dijela. Aisha radijallahu anha prejasno kaže u ovom hadisu yu'jibuhu at-tayammun. Dakle, yu'jibuhu bio je zadivljen davanjem desne strane, prednosti desnoj, desnoj strani. Dakle, jednim dijelima je bio više zadivljen od drugih. Zatim iz ovog hadisa vidimo da je propisano odpočeti sa desnom stranom prilikom uzimanja abdesta i kupanja, međutim, kako rekoh, jeli kod pranja parnih dijelova tijela, odnosno kod pranja ruku jeli, i nogu. Kod pranja ruku i nogu, kada potiremo glavu, jeli, činimo mes po glavi, onda dakle e, potiremo cijelu, cijelu glavu, a ne dakle desnu stranu pa lijevu. Ne, dakle potiremo potiremo cijelu, cijelu glavu. Zašto je autor spomenuo ovaj hadis? Dakle, nakon govora od abdestu, o načinu uzimanja abdesta od strane Allahovog poslanika alihi salatu wasalam e, upravo zbog toga što i ovaj hadis govori o određenim detaljima prilikom uzimanja abdesta. To je dakle davanje e, prednosti desnoj strani kod pranja parnih dijelova tijela, kao što smo mogli i čuti također zašto je imam Buhari rahimehullahu ta'ala i gdje zabilježio, zabilježio ovaj hadis. Dakle, to je lijepo, to je od sunneta. Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam bio je zadivljen, odnosno bio je zadovoljan da desnoj strani da prednost. Međutim, ako bi osoba oprala tokom uzimanja abdesta prvo lijevu ruku pa desnu ili prvo lijevu nogu po desnu, pa desnu, da li bi joj abdes bio ispravan, odnosno da li se traži, da li je obaveza da se prvo opere desna ruka pa lijeva, desna noga pa lijeva, da li se traži ukoliko bi osoba oprala prvo lijevu ruku pa onda desnu, da se vrati ponovo nakon pranja desne ruke da opere, da opere lijevu. Ne. Dakle, e, to je lijepo, to je od da se prati ovaj redoslijed, da se opere prvo desna pa lijeva, ali ako bi se desilo da osoba opere prvo lijevu ruku pa onda desnu, prvo lijevu nogu pa onda desnu, dakle, takav slučaj e, je li, e, ne kvari abdest, ne dovodi u pitanje je li ispravnost abdesta, već dakle samo je postupio u tom slučaju, u tom detalju, suprotno sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ako je to učinio nehotice, dakle neće mu se to nikako uzeti je li u razmatranju obzir. Uglavnom, dakle, ukoliko bi oprao prvo lijevu ruku pa desnu, neće se tražiti uh, od njega da ponovo pere lijevu ruku i to je konsenzus jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka ehli sunneta ol džemata. Ovakav slučaj sa svim ostalim radnjama, tako da je propisano prvo, na primjer, prilikom oblačenja odjeće, staviti desnu ruku u u rukav, kada oblačimo kaput ili kada oblačimo košulju, da stavimo prvo e, desnu ruku u desni rukav, pa onda lijevu ruku u lijevi rukav. Kada oblačimo e, obuću, da prvo obujemo desnu nogu, pa onda lijevu. Kada se češljamo, kako Ajša radijallahu talanha naglašava taj detalj, da prvo de, e, češljamo desnu, jeli polovinu glave, pa onda lijevu i slično. Također propisano je prilikom obavljanja svih poslova, dakle lijepih, korisnih poslova od početi s desnom stranom. Izuzev ako je došao dakle šerijatski tekst koji naređuje da se kod dotičnog dijela otpočne s lijevom stranom, a uglavnom šerijatski tekstovi su došli u kojima se spominje davanje prednosti lijevoj strani, kako rekao, kod Eh, loših, odnosno eh, ne tako lijepih dijela, kao što je slučaj dakle kod otklanjanja nečistoće, kod e, ulaska u kupatilo, dakle čak kada se ulazi u kupatilo u nužnik, da se uđe prvo lijevom, da se zakorači lijevom nogom, pa onda onda desnom. I dakle obratno, kod e, skidanja odjeće, kod skidanja skidanja obuće, kod skidanja čarapa i slično, da se prvo skine lijeva, pa onda desna, jeli i slično. Pojedini učenjaci su uzeli ovaj hadis za dokaz i da je desna strana safa u namazu bolja, bolja od lijeve. Pojedini učenjaci su uzeli dakle, ovaj hadis dokaz za to, iako dakle drugi hadisi e, ukazuju, ukazuju da nema, Allah najbolje zna da nema razlike između desne i lijeve strane i lijeve strane safa. U namazu, ili kada se poredamo u safove, da klanjamo za imamom. Kaže se da kada osoba zijeva, da će staviti desnu ruku na svoja usta, dlan ili vanjski dio šake. I to je bolje nego da stavlja na usta svoju lijevu ruku, A ako već stavi lijevu ruku, onda će staviti vanjski dio šake, a ne dlan lijeve ruke, jer, kako bi rečeno, da se lijevom rukom uglavnom čine dakle, nečista, nečist, nečisti poslovi, nečista jeli, dijela, dotiče se jeli, nečistoća i slično, pa je iz tog razloga e, preporučeno da ukoliko osoba zijeva da stavi vanjski dio lijeve šake na usta. Dakle, vidimo iz ovoga hadisa općenito, e, može se zaključiti koliko naša lijepa vjera dini islam e, vodi računa o svim detaljima našeg života i dakle vidimo potpunost i ljepotu vjerovjesnikovog sallallahu alaihi wa je li sunneta koji mnogo vodi računa o svim vidovima higijene kažem ovaj govor i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje meni i vama, oprosti meni i vama i mojim vašim roditeljima i da nas učini njegovim iskrenim vjernicima, istinskim sljedbenicima njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Wa lahamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nebina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.